i cili na plotësoi fenë, na ndaloi nga përgjasimi dhe imitimi i mosbesimtarëve dhe idhujtarëve, salavatët dhe selamet, paqja dhe bekimi qofshin mbi pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alejhi ve sellem, familjen, sahabët e tij dhe mbi të gjithë besimtarët dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin udhëzimin e Muhammedit alejhi salatu ve selam. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun Azza wa Jall me një frikë të sinqertë dhe mos vdisni pos duke qenë vetëm muslimanë. O ju besimtarë, keni frikë Allahun dhe thuani fjalë të drejta. Allahu ju mundëson të bëni punë të mira, jau shlyen gjynahët e juaja, e kush respekton, nderon Allahun dhe të Dërguarin e Tij Muhammedit, Muhammedin alejhi salatu wes selam, ka shpëtuar me një shpëtim të madh. Besimtarë të nderuar, thënia më e vërtetë është thënia e Allahut Azza wa Jall, kurse udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë ato të shpikura dhe çdo shpikje është bidat dhe çdo bidat çon në humbje E çdo humbje çon në zjarr të xhehenemit Allahu na ruajttë të gjithëve nga zjarri i xhehenemit Besimtarë të nderuar Festat janë pjesë të besimit Festat tek popujt mund të kenë ngjyra të ndryshme Disa prej tyre kanë karakter dëfrimi dhe disa të tjera shërbejnë për të manifestuar imoralitetin, për të manifestuar degjenerimin dhe për të manifestuar shfrenimin. Festat njëherit janë forma më e njohur e ligjit fetar dhe kanë ngjyrë shpirtërore dhe fetare, ato njëherit janë pasqyrë që flasin për popujt dhe bindjet e tyre fetare. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam erdhi në Medinë kur kurse banorët e Medinës kishin dy ditë, dy dita që i festonin e pejgamberi alayhi salatu wassalam i pyeti dhe i tha dhe tha çka janë këto dy dita pejgamberi alayhi salatu wassalam i thanë Në këto dy dita loznim dhe luanim kohën e xhahilijetllëkit injorancës, atëherë Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem tha, Allahu ua ka zavendësuar me dy dita më të mira se ato, e ato janë dita e Kurbanit dhe dita e Fitër Bajramit. Fjalët e Muhammedit sallallahu alejhi ve sellem, Ua ka zavendësuar Allahu me dy dita më të mira se ato, nënkuptojmë zëvendësimin e asaj që ka qenë para Islamit në kohën e xhahilijetllëkit të injorancës me dy festa tjera që kanë një kuptim tjetër ku bashkon anën shpirtërore dhe bashkon anën materiale njëheri duke e publikuar Anën më të njohur dhe më të mirë dhe më të lartë dhe më të ngritur, ajo është ana apo fitore shpirtërore. Vëllezër besimtarë, Islami me një rregullore precize ndjek rrugën mesatare, duke hedhur çdo element negativ. Përpjekja e Islamit nuk është që ta ruajë vetëm identitetin e muslimanit, Që ta ruaj vetëm në thelb por është me rëndësi për islamin që islami ta ruaj edhe anën e jashtme të muslimanit dhe shoqërisë islame në tërësi në përgjithësi viti i ri festë krishtere apo pagane vëllezër besimtar muslimanët sot festojnë vitin e ri duke i imituar krishterët dhe paganët Kremtimi i festës së Vitit të Ri në bindjen krishtere ndërlidhet me lindjen e Isaut alejselam, njëherit në vazhdim të bëjmë një vështrim historik festimit të lindjes Isaut alejselam. Vallë, a festojnë krishterët realisht lindjen e Isaut alejselam? Në këtë pyetje përgjigjemi Këtë përgjigje e hasmi në enciklopedinë britanike në pjesën e gjashtëmbëdhjetë faqeja treqind e gjashtëdhjetë e katër shënohet. Historianët thonë Mesihu Jezu Krishti nuk ka lindur në këtë datë, të cilët sot festohet kjo në tokat krishtere, Etrit e kishës, të shekullit të dytë dhe të tretë, këtë e vërtetojnë duke thënë, Ajo që quhet ditëlindje e Jezu Krishtit, nuk është asgjë tjetër vetëm se një kopje e origjinalit të festimit të paganëve në Evropë para lindjes së Jezu Krishtit. I njëjti burim Enciklopedia Britanike thotë, Kalendari i festave krishtere është kopje e kalendarit diellor të Jeliusit, ku Jeliusi kalendarin diellor e ka prurë në Romë në vitin katërdhjetë e gjashtë para lindjes së Jezusit. Viti kishte treqind e gjashtëdhjetë e pesë ditë, kurse paganët, kështu paganët festonin njëzet e pesë dhjetorin festën e njohur e quajtur Festa e Lindjes së Diellit. Enciklopedia Britanike në pjesën e katërt, faqeja dyqind e tetëdhjetë e tre thotë, Ditëlindja e Jezu Krishtit për herë të parë është festuar më gjashtë janar të vitit treqind e tridhjetë e gjashtë, do të thotë pas lindjes së Isaut alejhi selam në Romë. Më pas, Kisha Perëndimore Katolike Në fund të shekullit të katërt feston ditëlindjen e Jezusit më njëzet e pesë dhjetor, ndërsa Kisha Ortodokse me gjashtë janar. Isau alejhis selam Isau alejhis selam simbas historianëve nuk ka lindur në asnjërën prej këtyre datave, as më njëzet e pesë dhjetor, dhe as më gjashtë janar dhe një kremte një festë e këtij lloji është trashëgimi e paganëve evropianë trashëgimi e paganëve të Evropës ku kanë festuar 25 dhjetorin gjatë kohë para lindjes së Isaut alejhis selam shihet qartë dhënat e fillimit festimit ditëlindjes së Isaut alejselam pra kanë filluar ta festojnë ditëlindjen e Isaut alejselam krishterët treqind e tridhjetë e gjashtë vite pas lindjes së tij. Të nderuar vëllezër besimtarë, të kalojmë në simbolin tjetër që është prezente dhe ka rëndësi të madhe Në festat në festën e vitit të ri ai është bredhi pra pyesim çka simbolizon bredhi i kthehemi burimit enciklopedik britanik ku në faqen 3 më falni në pjesën e 3-të dhe në faqen 284 thotë Të parët që e përdorën bredhin ishin faraonët dhe kinezët, për simbol të jetës. Më pas, paganët evropianë filluan ta adhurojnë dhe ta shenjtrojnë dhe pasi që e pranuan krishterizmin, e përdornin bredhin në shtëpi dhe e zbukuronin ate, dhe më vonë në shekullin e gjashtëmbëdhjetë, Në Gjermaninë Perëndimore bredhi e muar emrin Druri, bredhi i xhennetit, ku varnin qirinjtë, ndërsa kjo ide depërtoi në Angli tek në shekullin e nëntëmbëdhjetë. Ky është historiku i bredhit që ka burimin në idhujtarinë evropiane, ku me kalimin e tyre në krishterizëm u krishterizua po ashtu edhe bredhi ky dru, Ndërsa sot bota krishtere bredhin e konsideron simbol më kryesor të festës që është huazuar nga idhujtarët evropianë dhe për një dru të tillë harxhohet me miliona euro. Vëllezër besimtarë, një çështje tjetër mjaft e çuditshme dhe qesharake është edhe Baba Dimri. Legjenda thotë kështu, Baba Dimri, një njeri i moshuar me mjekër të bardhë e të gjatë dhe me veshje e rrobe të kuqe jeton në Polin Verior me gruan dhe bashkëpunëtorët, ku udhëheqin një punëtori gjigante të madhe që prodhojnë lojra për fëmijë. Dhe natën e vitit të ri Baba Dimri udhëton me një sajë ku e tërheqin tetë drerë, me këtë sajë kalon pranë çdo shëpi, shtëpie duke i dhuruar dhurata fëmijëve, pasi që të zgjohen këta fëmijë nga gjumi, gëzohen për dhuratat që ia ka dhuruar baba dimri. Këtë legjendë, këtë përrallë një pjesë e fëmijëve të botës e beson. Këtu të nderuar vëllezër besimtar vlen të përmendet edhe testi hulumtimi i një televizioni amerikan ku ka intervistuar disa të moshuar ku rezultati rezulton nëntëdhjetë për qind të njerëzve të intervistuar të moshuar i besojnë Babadimrit i besojnë kësaj pralle edhe legjendeje Kështu pra edukohen fëmijët me legjenda dhe gënjeshtra, por më e çuditshme është edhe është për të çuditur kur të rriturit, të moshuarit, të ngriturit, intelektualët i besojnë kësaj legjendje. Besimtarë të nderuar, përgjasimi me mosbesimtarët është Njëra fatkeqësi që e ka kapluar shoqërinë muslimane, ky përngjasim i i verbër, i mosbesimtarëve, ky përngjasim qorrazi i mosbesimtarëve, duke i imituar ata në shumë çka, madje edhe në festat e tyre, një pjesë e njerëzve mendojnë se një kulturë, Një civilizim, një qytetrim mund të mirret dhe të imitohet, por shpirti i kulturës tyre, shpirti i civilizimit tyre, shpirti i qytetrimit tyre nuk mund të ndikojë aq te ne. Muslimanët kanë program tjetër jetësor ku nuk lejohet pasimi, nuk lejohet përngjasimi i kuffarëve mosbesimtarëve, Nuk është prej nesh ai që u përngjan tjerëve përveç neve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tërhequr vërejtjen e duke thënë ku transmeton këtë hadith Buhariu dhe Muslimi ku thotë pejgamberi alaihi salatu wasalam do t'i pasoni do t'i ndjekni adetet e qufarëve adetet e atyre që kanë qenë para jush pllëmbë pas pllëmbe E kuti pas kuti, sa që të futeshin ata në vrimën e hardhucës, edhe ju do t'i pasonit ata, i thanë Pejgamberit alejhi salatu ue selam, Ja Rasulallah, kush janë ata, çifutët dhe të krishterët? Tha Pejgamberi alejhi salatu ue selam, Po kush tjetër përveç tyre? Parimet e Islamit na bëjnë me dije se imitimi, Dhe përngjasimi i mosbesimtarëve trashëgon bindjen e respektit, afërsisë dhe pikëpamjeve të tyre fetare ideologjike. Të gjitha këto argumente, që i përmendëm pak më lart, ndalojnë imitimin, ndalojnë pasimin, ndalojnë gjasimin e mosbesimtarëve krishterëve, jahudive, kuffarëve në qëllimet e tyre, në veprat e tyre dhe në festat e tyre. Besimtarë të nderuar, dashuria dhe urrejtja, të dhënat më lartë përshkruajnë një gjendje reale të festës së Vitit të Ri. Kjo festë krishtero-pagane që në vete manifeston bindjen fetare, pasi që jemi përballur me këtë realitet. Atëherë ne si muslimanë që jemi përcaktuar për një ligj dhe program tjetër, Jashtë asaj krishtere e çifute, jashtë asaj pagane e idhujtare, për këtë festë shprehim respekt apo urrejtje, këtë festë ta dojmë dhe ta festojmë apo këtë festë ta urrejmë dhe mos ta pranojmë. Dashuria, kënaqësia, miqësia ndaj mosbesimtarëve dhe festimi i festave të mosbesimtarëve të tyre është në kundërshtim me mësimet e Islamit, Allahu nuk e udhëzon popullin zullumqar. Përvetësimi i traditave të huaja festive, qofshin ato vetëm formale, mbjellin afërsi në zemrat e njerëzve dhe në zemrat e besimtarëve, një pasim i një një pasim të tillë e dëshirojnë edhe të tjerët, porse ata do të jenë të kënaqur me pasimin e muslimanëve që i pasojnë ndaj festave të tyre. Shkon pas mendimit tyre nuk ka kush që të ndihmon e as të mbrojë nga Allahu in min waliyy wala nasir pra nuk ka kush që të ndihmon e as të mbrojë nga Allahu azza wa jall Pasimi i krishterëve nga muslimanët sidomos në festat e tyre reflekton gëzimin dhe kënaqësinë me këtë lartësohen bindjet fetare me prejardhje pagane. Të nderuar besimtarë, muslimani është i obliguar të refuzojë dhe të mos shprehë respekt ndaj festave të tyre. Muslimani i vërtetë i cili e njeh fenë e vet duhet të dijë rregullat e respektit dhe dashurisë që kujt ato duhet t'ia dhurojë. Respekti dhe nderi ndaj krishterëve dhe jahudive shprehet edhe në disa mënyra dhe forma tjera si përngjasimi me ta në veshje dhe fjalë, qëndrimi me kafirët dhe shoqërimi i tyre, lakmia pas moralit tyre, përdorimi i emrave tyre etj etj. Kur muslimani fillon të shpreh respekt, kur muslimani fillon të marr pjesë në kremtat fetare krishtere, në këtë formë vlerëson lart kulturën shpirtërore jo islame. Imitimi i kulturës së huaj është ndjenjë e ulët e disa besimtarëve muslimanë, andaj pasimi i mosbesimtarëve, imitimi i mosbesimtarëve nuk është e pranuar pa marrë parasysh a ka të bëjë me gjëra të vogla apo të mëdha. Të nderuar vëllezër besimtarë, sjellja e mirë, duhet të kemi parasysh se miqësia dhe mirësjellja duhen të dallohen dhe çdo njëra ta ruajë pozitën e vet. Sjellja e bukur, maturia, besnikëria, shitblerja, drejtësia janë parime që duhet të manifestohen tek të gjithë njerëzit pa dallim ngjyre dhe feje. Këto janë standarde që kërkohen nga besimtari musliman. Allahu i Madhëruar thotë, La jenhakumullahu anil ledhine Allahu i do ata që mbajnë drejtësinë. Mosbesimi apo besimi i tjetërkujt nuk duhen të jenë pengesë për t'ju shmangur parimeve, për t'ju larguar parimeve, standardeve të përgjithshme të lartpërmendura. I nderuari besimtar, ke kujdes! Mos i ligjëso festat e paligjshme që Allahu është i hidhruar me veprime të tilla. I nderuari besimtar ke kujdes se çdo populli i ka festat e veta fetare, mos u pajto me festat krishtero-pagane. I nderuari besimtar ke kujdes, festimi i festave të tyre është mëkat gjynah shumë i madh dhe nuk i lejohet të nuk lejohet të festohen ato. I nderuari besimtar ke kujdes, Nuk lejohet pjesëmarrja në mbrëmjet festive, si dhe këmbimi i kartelave, këmbimi i mesazheve, këmbimi i paketave të Baba Dimrit. I nderuari besimtar, ke kujdes, pjesëmarrja, shoqërimi, përcjellja e programeve të ndryshme televizive për këtë festë është e ndaluar rreptësisht haram në Islam. Të nderuar vëllezër besimtar, dëshiroja që çdo njërit nga ju t'ia bëj disa pyetje. A keni parë ndonjëherë ndonjë krishter i cili e fal Bajramin dhe e feston festën e Bajramit? A keni parë ndonjë katolik i cili agjëron së bashku me muslimanët dhe han iftar kur hajnë muslimanët? A keni parë ndonjëherë ndonjë krishter në vendin ku jeton, duke ia dhënë fëmijëve të tij ndonjë pako dhe në atë pako shkruan me fat Bajrami, urime Bajrami, për hajr Bajrami? Vallë, a thua pse këta nuk i bëjnë këto gjëra? Përgjigja është më se e qartë sepse ata nuk janë muslimanë. Po të pyes po ashtu, e pse ne muslimanët i imitojmë ata dhe i festojmë festat e tyre? Po të pyes po ashtu, pse të festohet viti i ri kur ne bëhemi një vit më të vjetër? Me çfarë guximi muslimanët së bashku me krishterët e festojnë të njëjtën festë? Po ashtu, Merr edhe këtë këshillë për fëmijën tënd, Mos lejo që fëmiu yt të marrë pjesë në festimet e tyre. Mos lejo që fëmiu yt të bëjë veprimet e kufarëve. Mos lejo që fëmiu yt të dhurojë dhurata të tilla dhe të pranojë dhurata të tilla. Mos lejo që fëmiu yt t'i përngjajë mosbesimtarëve. Mos lejo që fëmijës tënd t'i vijnë kartela me urime dhe mesazheve nëpërmjet mesazheve dhe njëherit urime nëpërmjet mesazheve telefonike. Mos lejo që fëmiu yt në mbrëmje edhe me një dhuratë më të imët dhe më të vogël që të shoqërojë pabesimtarët, mos lejo që fëmiu yt të përdor ëmbëlsirat dhe lojërat e tyre për këtë festë. Mos lejo që fëmiu yt të pranojë baba festën paketën e babadimrit mos lejo që fëmiu yt të marrë pjesë në programe televizive të tilla vëllezër besimtar për përfundim është që të kemi parasysh dhe ta kujtojmë një gjë Dhe njëherit e përgjithmonë të dimë se shpëtimi dhe krenaria për muslimanët është në pasimin dhe jetësimin e parimeve islame, ndërsa nënçmimi, injorimi, padrejtësia, ngushtica dhe robrimi i mbarë muslimanëve besimtarëve është në imitimin pasimin, gjasimin e pabesimtarëve dhe idhujtarëve. Sot njerëzimi vuan nga kriza ideologjike. Sot njerëzimi vuan nga kriza etiko-morale. Sot njerëzimi vuan nga kriza shpirtërore. Vetëm Islami ofron zgjedhje adekuate për në rrugë të drejtë reale. الله إلى سوارفض وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون نيكشي نيكشيضن يبرسي شمرانسي وأن هذا صراطي مستقيما ذا كياشت الروغا فيا إيما أدريت Këto janë porositë e Allahut për ju, La'allekum tettekun, ashtu që jeni, t'jeni, që ruheni, t'jeni prej atyre të cilët do t'jeni të devotshëm dhe do ta keni frikë Allahun. Islami fe e plotësuar, Islami fe e kompletuar, nuk ka nevojë për plotësime shtesë të njerëzve, nuk ka nevojë Islami për plotësime dhe kompletime, Fe. Islami ka ngërthyer në vete të gjitha nevojat njerëzore. Islami ka përfshi në vete të gjitha nevojat njerëzore, që nga lindja deri në vdekje. Ka sistemuar jetën shoqërore, ekonomike, politike, kulturore, duke e rregulluar me mjaft precizitet dhe saktësi, njëherit edhe ka hartuar festat fetare. Unë nuk dua tjetër vetëm të përmisoj atë sa mundem In uridu illa al islaha mastata'tu Unë nuk dua tjetër vetëm të përmisoj atë sa mundem Wama tawfiqi illa billah Por këtë mund ta arrij dhe ta bëj vetëm me ndihmën e Allahut subhanahu wa ta'ala Alejhi tawakkaltu Vetëm atij ju kam mbështetur Wa ilejhi unib E kush ja kthen shpinën Kur'anit, kush ja kthen shpinën po, shpinën porosisë time, udhëzimit tim, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, do ta ketë një jetë të vështirë, wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma, dhe në ditën e Kiametit do ta ringjallmi pa sy, të verbër, qorr. Qala Rabbi lima hasharteni a'ma wa qad kuntu basira Ky njeri i cili në dynja, në këtë botë ia ktheu shpinën udhëzimit të Allahut azza wa jall kur do të ringjallet i verbër do t'i drejtohet dhe do t'i thojë Allahut lima hasharteni a'ma O Zot Zoti im pse më ngrite dhe më ngjalle të verbër Po dënimi në botën tjetër është edhe më i ashpër dhe më i përjetshëm. Vëllezër besimtarë, na pastë bërë Allahu subhanehu ve teala nga ata që kemi marrë pak mësim nga këto porosi dhe këshilla. Na pastë bërë Allahu subhanehu ve teala nga ata që e praktikojmë synnetin e Muhammed Mustafasë Sallallahu alejhi ve sellem E lusim Allahun azze ve xhel të na bëjë ummet të leximit dhe të shkollimit, ummet të përparimit dhe të edukimit. E lusim Allahun azze ve xhel ta ruajë rininë tonë, ta ruajë nderin tonë, të na shtojë dijen në fe, në veprat e mira dhe të na mbrojë nga sprovat që i dimë dhe që nuk i dimë. E lusim Allahun azze ve xhel të na vetëdijesojë një herë e përgjithmonë